uco programero la academio respondas. Char mi interesigas pri lingvae demandoi, una e la plei interesae programeroi en la universalae congressoi estas mia opinie, la academio respondas. Pri kio academio temas? Evidente pri la academio de Esperanto, kio estas sendependa lingva institucio, qui est estas est as conservi cae protecti la fundamenta in de la lingvo esperanto cae controli gian evoluon. En la menciita programero, quelcae e la academianoe, generale circa o decvin, sur podion cae respondas demandoen faritain de la cestentaro. Bedaurinde, lau mii, La programmero dauras no uno horon cae duono, tiel che ne multae demandoe povas esti faratae cae respondatae. Dum la passinta uco, la programmero comencigis post conduco fare de uno e la vicepresidentoe per presento de la jus publicigita libro La historio de la Academia de UEA presentes gin la autoro, la itala academiano Carlo Minaya, electita iam en 1973, la ununura academiano, quio estas denasca esperantisto. In lia bona resumo evidentigis che la libro en havas multain in detaloin. Rilate a la demandoi cae respondoi, quo in mi ne intensas detali constateblis che quelcae e academiano academianoi havas jenan sintenon. Char esperanto estas ne nura proiecto, kiel aliae artefaritae lingvoi, sed facte usata lingvo, ecte pli ol cent estas normale che a gi evoluas, che la natura lingvoi, bo pro la differenzae originoi de la esperanto parolantoi, existas differenzae usoi, buche cae scribe de esperanto. Tio ne estas criticenda, nec consistigas probleman, sed estas normala, kiel en la naturae lingvoi. In kiui existas accentoi en la parola lingvo, cae differenzae scribstiloi tio quio gravas esas comunicigi, usi esperanton en comprenebla maniero. Tioi esas la opinioi de quelcae academianoi. Ili usas la internazian lingvon ecte pli o quardec, quindec au sestec jaroi, cae parolas gin suffice flue. Tamen, kiel instruisto pri lingvoi, mi havas iomete malsaman opinioin ne pri la evidentae factoi che la linguo evoluas cae existas differenzoi de uso, sed pri la ideo che la differenzae usoi ne consistigas problemon. Lau mi, ili ja esas problemae por gelernantoi cae commensantoi cae progressantoi. Estante flu parolantoi cae spertuloi, La academianoi qui esprimis tiu in opinioin, evidente ne mal tranquillidjas pri la gelernantoi, sed pri bona esperanto cae gia evoluo. Contraste, por gelernantoi, en tiu in niveloi, differenzoi in la uso consistigas malfaziletzoin. Ili demandas, cio esas la bona uso Cio esas la recomendita uso? Rilata alla PRONONZO mi diris en mia articolo de la 23 de augusto de 2016, pri el palorado de esperantistoi, che ciam dum la menciita programero en la 101 oco, en Nitro, io academiano ne trovis la variagioin gravae au malbonae, collegino lia, estraranino respondetza pri instruado de Esperanto, Katalin Kovac, emfazis ke ja gravas ke oni instruo bonan justan prononcon. In mia artikolo titolita «Cio malfaciligas la comprenon de parolata Esperanto, de la quina de septembro de 2017, mi pritractis la problemoin causitain per malbona prononcio generale concerne alla uso de esperanto kai busha kai skriba mi consentas ke GELARNANTOI ne zorgu tro pri la giusta uso sed chefe praktiko parolo kai skribo pli bonigante sian esperanton iom post iom tamen unue el la ofta uso sekvas ke nun tempe quia multiga homo scribas in la interreto, oni legas multain eraroin, quio sia vice malhelpas la lernadon de la gelernantoi. Due, tiui quio scribas articoloin au libroin evidente devas flegi bonan esperanton, quiel ocasas in ciui naturae lingvoi. Do ne endas diri, che differenzoi ne gravas, che oni povas esprimi sin in diversae manieroi. Autoroi de articoloi ca libroi devas presenti giustan lau eble modelan esperanton. Pro tio mi sciocchigis ciam ocasis jeno. Io ces tanto demandis, ciu oni diru fari demandon, meti demandon, au starigi demandon cae ciu eblas ancau demandi demandon. Tri au quar academianoi respondis che la tri unuae esprimoi estas tutte giustae cae che ec la quara, quancam iomete stranga, estus ebla. Nu, facte nu tri au quar academianoi esprimisin, cae nur uno au du pri la quara eblo cae versaine la aliai ne volis discuti la demandon antau la cestantoi. Sed ciel ein mi trovas tian opinion neacceptebla. Ciu esperanto ne volas esti quasi o normala lingvo, malsama o la natura lingvoi nur pro sia neutralezzo, internazietzo cae facile lerneblezzo, In la natura e lingvoi oni cutime ne usas tri au quar differenza in verboin cune con specifae substantivoi. Exemple, oni diras ask a question, angle, pose in question, franze, eine frage stellen, germane, fazer uma pergunta, portugale. In cui lingvoi oni usas, in la ciutaga parolado ca escribado, plurain in verboin in tiovi casoi. Ec se existas tiae lingvoi, mi ne opinias consilinde diri alla gelernantoi che ili libere povas electi inter las primoi fari demandon, meti demandon, starigi demandon, cae demandi demandon. Cetere, la esperantisto, quio demandis pri demandi demandon, sen dube starigis tion demandon pro tio, che oni diras ask a question in la angla, in cio question signifas demando, cae ask signifas demandi. Tamen, contraue alla vorta traduco al esperanto, la du vortoi havas en la angla du formoen tutte differenzaen. In la germana esprimoe kiel la mencitae no medias funktionsverb gefüge. In la Franza, locution a verb support. In la Portugala, locuções con verbo support. Tio estas temas pri esprimoi en cui la verbo havas nur helpan funktion. En ciui lingvoi cion mi conas, Oni besons parkeri tiain esprimoin, ne povante usi verboin la vole.